Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի մոտ։ Արցախի ազգային ժողովի լիագումար նիստում տեղի է ունեցել կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացակարգ։ Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը միջազգային կառույցներին, եթե ոչ անմիջականորեն, ապա անուղակի իր ազդեցությունն է թողնում Արցախի վրա։ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհուրդը հայտարարություն է ընդունել աջակցություն հայտնելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման 3 սկզբունքներին։ Այսօր ձմռան առաջին օրն է։ Թուրքիայում հետաքնություն են սկսել Արցախ այցելած թուրք մտավորականների դեմ։ Գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը բարելավել է իր վարկանիշը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված տեղական ինքնակառավարման մարմինների համանդրությամբ նախատեսված բարեփոխումների իրականացման հետ կապված հարցերին։ Երկրի ղեկավարը հանրարարականներ է տվել համապատասխան մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից Բակո Սահակյանը ընդգծել է, որ արդյունավետորեն գործող տեղական ինքնակառավարման մարմինները ժողովրդավարական համակարգի կարևորագույն բաղադրամասերից են, ինչը պահանջում է պատասխանատվության բարձր մակարդակ եւ համակարգված աշխատանքների կատարում այդ ինստիտուտի կայացման ու զարգացման ուղղությամբ։ Արցախի հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 3 կայացած հերթական լիագումար նիստում տեղի ունեցել կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացակարգ հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի եւ նախարարների մասնակցությամբ։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում խորհրդարանականները հարցեր են հնչեցրել էլեկտրակայանի սակագնի նվազեցման հնարավորությունների, կենսաթոշակների ավելացման, շրջկենտրոններում գազաֆիկացման ծրագրերի շարունակականության, դպրոցաշինության, փախստականների բնակարանային ապահովման, հանրակրթական ծրագրերի վերանայման անհրաժեշտության, հուշարձանների պահպանության, խաղողագործության եւ այլ թեմաների վերաբերյալ։ Պատասխանելով կենսաթոշակների բարձրացման մասին падգամավոր Հայկ Խանոմյանի հարցին, աշխատանքի, սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը պարզաբանել է, որ Արցախում բացի կենսաթոշակներից գործում են համապատասխան ծրագրեր, որոնց շրջանակներում թոշակառուներին ու կարիքավոր ընտանիքներին աջակցություն է ցուցաբերվում։ Բացի այդ, ըստ նախարարի, խնդրի լուծման տարբերակ կհանդիսանա 2019 թվականի նախատեսվող անցումը կൂട്ടակային կեսաթոշակային համակարգին։ Սահմանվել են տարբեր դրամական օգնություններ, տարբեր լրացիչ վճարներ, որոնք գոյություն ունեն Արցախի հանրապետությունում, բայց գոյություն չունեն Հայաստանի հանրապետությունում։ Տարբեր ծրագրերի միջոցով ավելի մեծ գումարներ են տրամադրում մեր կարիք ունեցող քաղաքացիներին, քան Հայաստանի հանրապետությունում մենք մշակել եւ ներեն տնում ընտանիքների կարիքավորության գնահատման համակարգը։ Եվ մոտ օրերս փորձնական 1170 ընտանիքի հետ կապված այդ գնահատման արդյունքները մենք ներկայացնենք հանրության ուշադրության եւ քննարկմանը։ Նաեւ ասեմ, որ 2019 թվականի հունվարի 1-ից ամենայն հավանականությամբ նաեւ ներկդրվի ղուտակային, թոշակային համակարգը, Անդրադառնալով փախստականի կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման մասին падգամավոր Դավիթ Իշխանյանի հարցին նախարար Սամվել Ավանեսյանը նշել է, որ գալիք տարվա պետբյուջեի նախագծով վերաբնակեցման ծրագրի ակտիվացմանը նպատակաուղված միջոցներով նախատեսվող բնակարանաշինությունը նաև այդ խնդրի լուծման նպատակին է ծառայելու վերաբնակեցման քաղաքականության ակտիվացման վերանայման շրջանակներում նախատեսվում է նաև լայնածավալ բնակարանաշինություն։ 15 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նաև նոր ծրագիր է նախատեսվել մոտ 600 միլիոն դրամի կարգի, որը նաև կուղղի խնդիրների լուծման ինչպես նաև ունենք գործող բնակարանների վարձավճարի փոխհատուցման ծրագիր, երս 18 թվականի պետական բյուջեի նախագծով այդ ծրագրի գումարները ավելացվել են եւ հնարավոր է որ շահառուների խմբերը վերանայվեն կամ ընդհանրապես ավելացվեն։ Այդ թվում նաև կկվերաբերվի փախստականներին։ Նիստի ավարտին падգամավորների հարցադրումների վերաբերյալ պարզաբանումներ է տվել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Էլեկտրակայանի սակագնի նվազեցման վերաբերյալ հարցին անդրադառնալով նախագահը նշել է, որ Արցախեներգո ընկերության կողմից մշակվել է համապատասխան հայեցակարգ, ըստ որի առաջիկա տարիներին էլեկտրակայանի կորուստները նվազագույնի կհասցվեն, ինչը դրական ազդեցություն կունենա ոլորտում արկա խնդիրների լուծման համար։ Նրանք պատրաստվում են մինչև 2025 թվականը կորուստները նվազեցնել մինչև 4% այդ կարգի աշխատանքը բոլոր առումներով օգտակար կլինի։ Նախագահ Բակո Սահակյանը խոսել է նաև վերաբնակեցման առաջնահերթությունների մասին, այդ առումով կարևորելով ապակենտրոնացված վերաբնակեցման քաղաքականությունը։ Ունենք համայնքներ, միգուցե առաջին հերթին այդ համայնքներին պիտի վերաբնակեցում իրականացնենք, այլ ոչ թե քաշաթաղի եւ շահումյանի շրջանում։ Այս տարի վերաբնակեցում ենք իրականացնելու եւ մատանշի որ հատվածներում եւ ներկայացնի նաեւ հիմնավորումները Իսկ որպեսզի նա ունակ լինի այդպիսի աշխատանք կատարելու եւ մեզ ներկայացնելու, ես կարծում եմ, որ մենք նույնպես մասնակցություն պիտի ունենանք այդ աշխատանքին։ Ունենք արդեն ուսումնասիրություններ եւ առաջի քայլերը կատարել ենք Ասկերանի շրջանում, որտեղ մենք համոզվել ենք, որ ունենք բազմաթիվ քյատուցիներ, ովքեր պատրաստ են, եթե այդ փոքրիկ ներդրումները մենք իրականացնենք, վերադառնան իրենց նախնիների գյուղում ապրելու, արարելու, ստեղծագործելու Հանրակրթության բնակավարի խնդիրներն ամենօրյա ուշադրության եւ անդրադարձի պահանջներ են առաջադրել։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք քրթական համագարկին անդրադառնանք ոչ թե նիստից նիստ, ոչ թե միայն հանրահողի շրջանակներում, հատկապես բյուջետային քննարկումների շրջանում անդրադառնանք քրթական համագարկին, այլ ամեն օր այդ մասին խոսել։ Լուրջ փոխությունների անհրաժեշտություն կա։ Նախագահ Բակո Սահակյանը խոսելով բարձրաձայնված խնդիրների լուծման տեսլականի մասին, խորհրդարանականներին միաժամանակ հորդորել է համատեղել ջանքերը եւ ակտիվ փոխգործակցել շահագրգիռ բոլոր կառույցների հետ խնդիրների վերհանման եւ դրանց լուծման ուղիների մշակման ու կիրառման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մինսկում ավարտվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը։ Խորհրդի ներկազմով նիստին հաջորդած լիագումար նիստում գազམ་ակերպության անդամ երկրների նախագահները ստորագրել են մի շարք փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության առաջիկա տարիների ռազմավարության իրագործմանը, գազམ་ակերպության ռազմական բաղադրիչի հետագա զարգացմանը, պաշտպանության, արտաքին քաղաքականության եւ մի շարք այլ բնագավառներում փոխգործակցությանը։ Նստաշրջանի շրջանակներում քննարկված ավելի քան 2 տասնյակ հարցերի շարքում ընդունվել են նաև քաղաքական հայտարարություններ, այդ թվում Հայաստանի նախաձեռնությամբ ներկայացված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների միջնորդական ջանքերին աջակցելու վերաբերյալ հայտարարությունը, որում ՀԱՊԿ անդամ երկրների նախագահները եւս մեկ անգամ վերահաստատել են իրենց աջակցությունը Մինսկի խմբի համանախագահողների գործունեությանը, ինչպես նաև հիմնահարցի կարգավորման հայտնի 3 ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ Տոյվո Կլարի գործունեությունը իր դրական նպաստը կբերի ոչ միայն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, այլ նաև նոր շունչ կհաղորդի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ իր առաքելության նպատակն է աճակցություն ցուցաբերել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությանը եւ ինքը անձամբ ջանք չի խնայի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին նպաստելու համար։ Անդրադառնալով վերջերս ստորագրված Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ օնլայնված գործընկերության համաձայնագրին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշել է. Հայաստանը այդ ստորագրությամբ դարձավ միակ երկիրը, որին հաջողվեց հավասարակշռել աշխարհակաղակական ու արժեհամակարգային կողմնորոշումները։ Կարելի է երկար քննարկել ու բանավիճել այդ թեմայի շուրջ, բայց նույնիսկ այն հանգամանքը, որ մեր հանրային շահերի մեջ արտահայտված են եւ եվրոպական եւ եվրասիական ուղությունները, արդեն իսկ վկայում է համադրելի նախապատվությունների հնարավորության մասին։ Համաձայնագրի Արցախին անդրադարձող ձևակերպումներում Եվրամիության կողմից արձանագրվեց եվրոպական մեկ այլ կառույցի ՀՀԿ Հովանու ներքո գործող Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից տարվող բանակցային գործընթացի գլխավոր նպատակը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորումը որպես հիմք ընդունելով միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերն ու հանրաճանաչ սկզբունքները։ Խոսքը մասնավորապես ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի, պետությունների տարածքային ամբողջականության, ուժ կամ ուժի սպառնալիք չգործադրելու մասին է։ Այդ սկզբունքները ընկած են հայկական կողմերի պաշտոնական դիրքորոշումների հիմքում եւ բազմիցս ներկայացվել են միջազգային տարբեր հարթակներում, ասել է Աշոտ Ղուլյանը։ Այսօր ձմռան առաջին օրն է։ Վերջին օրերի ցերտերը հուշում են, որ պետք է զգաստանալ հաղթահարելու ցանկացած անկանխատեսելի դժվարություն եւ փորձություն։ Դեռևս սեպտեմբերին Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում մշակվել է լայնածավալ միջոցառումների ծրագիր բնության կմահաճուկներին դիմագրավելու համար։ Այն ներառում է ինչպես քաղաքապետարանի յենթակայության տակ գտնվող, այնպես էլ մայրաքաղաքի ամենատարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների եւ ընկերությունների։ Ինչպես ասաց փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը, ծրագրում մասնավորապես ամրագրված է, թե քաղաքում ձմռան ամիսներին առանձյան պատճառով հնարավոր արտակարգ իրավիճակներում ինչպիսի միջոցառումներ պետք է իրականացվեն եւ ովքեր են անհրաժեշտ տեխնիկա եւ մարդկային ներուժ ապահովող անձիկ։ Քաղաքապետի համապատասխան որոշմամբ հաստատվել է 2017-18 թվականների ձմռանախապատրաստական աշխատանքների ծրագիրը, ըստ ծրագրի բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունների արժև դրված էր խնդիր, որպեսզի պատշաճ մակարդակով կազմակերպեն նախապատրաստական աշխատանքները։ Ասեմ, որ աշխատանքները լրիվությամբ ավարտին են հասցված բոլոր հիմնար ձեռնարկությունների կազմակերպությունների կողմից եւ այսօր ծմրան առաջին օրը կարող եմ վստահ ասել, որ լրիվությամբ պատրաստ եք դիմակայել ծմրան ակնկալիքներին։ Խափանումները, եթե լինեն, կարճ ժամանակահատվածում վերականգնվելու են։ Հաջորդ շաբաթ վերածնդի հրապարակում տեղադրվելու է գլխավոր տնածարը, աշխատանքները 10 օրվա ընթացքում ավարտին կհասցվի եւ սույն թվականի դեկտեմբերի 18-ին տեղի կունենա գլխավոր տնածարի ուսերի վարման արարողությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ 2017 թվականին Արցախի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունների համագործակցության արդյունքում կազմակերպվել են 60-ից ավելի բաց դռների օրեր, որոնց շրջանակներում 11 ամսվա կտրվածքով կատարվել է 4100 խորհրդատվություն եւ 265 վիրահատություն։ Այս մասին ասել է Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը։ Այսօրերին Երևանից ժամանած բժիշկների կողմից իրականացվում են վիրահատություններ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական հիվանդանոցում, նշել է առողջապահության նախարարը։ Դադիվանքի վանական համալիրի փոքր գմբեթով եկեղեցու հիմքի ուսումնասիրման ժամանակ գախնարան է հայտնաբերվել։ Այս մասին նշել է Դադիվանքի վերականգնման նախագծերի հեղինակ ճարտարապետ Սամվել Այվազյանը։ Վերականգնման աշխատանքների շրջանակում իրականացվում էր հիմքերի ուսումնասիրություն, երբ գախնարան հայտնաբերվեց, ասել է Սամվել Այվազյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ գախնարանը հայտնաբերելուց հետո հրավիրել են հնագետի։ Այժմ մասնագետները ուսումնասիրում են հասկանալու, թե ինչի համար է ծառայել այդ գախնարանը։ Ինչ վերաբերում է Դադի վանքի վանական համալիրի փոքր գմբեթով եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներին, ապա Սամվել Այվազյանը նշել է, որ վերականգնման նախագիծը ամբողջությամբ ավարտված է։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թուրքիայի արտգոսնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե Արցախ այցելած 4 թուրք մտավորականների դեմ Ադրբեջանի պետական սահմանը անօրինական հատելու մեղադրանքով հետաքննությունը սկսվել նաև Թուրքիայում։ Նա պնդել է, թե Ադրբեջանը այդ անձանց դեմ հետաքննություն է սկսել, որից հետո Թուրքիայում եւս նման գործընթաց է սկսվել։ Թող սա դաս լինի, որ Թուրքիայի մյուս քաղաքացիները չայցելեն, ասել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նշենք, որ այս տարվա սեպտեմբերին թուրք հայտնի մտավորականներ Ուֆուկ Ուրասը, Սայիդ Չեթին Օղլուն, Ալի Բայրամ Օղլուն եւ Էրոլ Քաթերջը Օղլուն նախկին падգամավոր Արագած Ախոյանի ուղեկցությամբ Արցախ էին այցելել։ Այս փաստը չեր վրիպել Ադրբեջանի աչքից։ Ադրբեջանը հիշյալ անձանց նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել եւ պահանջել Թուրքիայից նրանց ձերբակալությունն ու արտահանձնումը։ Թուրքական ավիաուղունների կողմից դեպի Հայաստան թռիչքներ իրականացնելու վերաբերյալ ոչ մի հայտ առաջարկ չի եղել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության քաղ ավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի քարտուղար Սաթենիկ Հովանիսյանը։ Երբ դիմեն եւ համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնեն, པարզ կլինի հնարավոր է իրականացնել թռիչքներ թե ոչ, ասել է նա։ Մշակութային կյանք Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի է ունեցել Հալեպում ծնված ֆրանսահայ հայտնի քանդակագործ Թորոս Ռաստքելենյանի ստեղծագործությունների խաղաղություն Թորոսի ամբողջական հավաքածու խորագրով ցուցահանդեսի բացման արարողություն։ Միջոցառմանը ներկայային ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր կոնֆերանսի նախագահը քարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարներ, Ֆրանսիայի սենատորներ, падգամավորներ, ինչպես նաև մշակույթի գործիչներ, ֆրանսահայ համայնքի անդամներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող հոլիվուդյան խոստումը ֆիլմի համանուն սաունդթրեքը, որի հեղինակն ու կատարողը հայտնի ռոք երաժիշտ Քրիս Կորնելն է, առաջադրվել է Գրեմի մրցանակի։ Կորնելի խոստումը երգը առաջադրված է լավագույն ռոք կատարում անվանակարգում։ Խոսելով ֆիլմի մասին երգիչն ասել էր. «Մենք պետք է տեղյակ լինենք անցյալում տեղի ունեցած դեպքերի մասին»։ Դա շատ կարևոր է ինձ համար, քանի որ մենք չենք պատմում պարզապես մեկդարյա հնության պատմություն։ Մենք խոսում ենք այն պատմության մասին, որը տեղի է ունենում այսօր։ Մարզասերների համար Շախմատի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է դասակարգման թարմացված աղյուսակը։ Հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը շարունակում է զբաղեցնել երկրորդ հորիզոնականը, բայց նախորդ աղյուսակի համեմատ Արոնյանի վարկանիշային միավորները ավելացել են 4-ով եւ հասել 2805-ի։ Աղյուսակի առաջատարը շարունակում է մնալ աշխարհի չեմպիոն Նորվեգացի գրոսմայստեր Մագնուս Կարսենը, ով ունի 2837 վարկանիշ։ Դեկտեմբերի 7-ից 9 Սոֆիայում կանցկացվի Թայեկվոնդոյի Եվրոպայի առաջնությունը Օլիմպիական քաշային կարգերում։ Առաջնությունում Հայաստանը կներկայացնի 4 մարզիկ։ Հայաստանի հավաքականը մրցավայր կմեկնի դեկտեմբերի 5-ին։ Թուրքմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած առանց տեղունների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։